الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Na početku Allahu zahvaljujem na svim blagodatima i donosim salavat i salam poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam na njegovu častnu porodicu i ashabi i sve one koji slijede put istine do sudnjeg dana. Zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta'ala što nam je mogućio večeras ovdje da se okupimo i da nešto progovorimo po Allahovoj vjeri, da nešto novo naučimo, da ponovimo jer naš život je ograničen, podijeljen na godine, godine na mjesece, mjeseci na sedmice ili dane, dane na sat i tako dalje. I tako naš život prolazi. Zato e, trenuci i vrijeme koje provedemo na ovaj način neće biti uzalud potrošeni. Za razliku od mnogih naših e, mjeseci i dana i godina koje potrošimo bez koristi. Da ne govorimo u griješenju. Ako Bog da ja ću večeras e, govoriti o islamskom vjerovanju ili akidi, odnosno suštini islamskog vjerovanja. I to će biti jedan ciklus predavanja na tu temu. E, I odabrao sam govoriti o islamskom vjerovanju zbog njegove važnosti u životu čovjeka. Jer proučavanje, proučavanje islamske, islamskog vjerovanja ili akide, vama je ovaj izraz poznat ili termin akida, je najveća obaveza svakog muslimana i muslimanke zbog toga što valjanost dijela, naših dijela, zavisi od toga je li nam ispravno vjerovanje ili nije. Pa ćemo kasnije to pojasniti. I također što naša sudbina na onome svijetu, a to je najbitnije u životu jednog čovjeka, da li će biti stanovnik dženeta ili džehennema, zavisi od toga da li imamo ispravno vjerovanje, odnosno ispravnu akidu. Ja sam znači planirao da govorim o suštini islamskog vjerovanja, o karakteristikama islamske akide, odnosno o akidi ehli sunneta od džemata. A i ovu složenicu ehli sunneta od džemata pojasnit ćemo kasnije. Moja predavanja će teći po ovoj knjizi koju sam ovdje donio, a ona je, se naziva suština islamskog vjerovanja, tako je prevedena, naslov preveden na naš jezik, odnosno na arabskom jeziku akide tu ahli sunna ul džemaat ili akida ili vjerovanje sedbenika sunneta i džemaat. Kažem ovaj termin sedbeni sunneta i džemaat ću kasnije pojasniti. Ovu knjigu koja je izuzetno vrijedna bi trebali svaki od vas da ima da je nabavi a onaj ko želi tu je brat Abdomeđi pa ili može se kasnije njemu vratiti Knjiga je izuzetno vrijedna i korisna, a po njoj ćemo raditi, pa stoga oni koji misle da imaju veću korist, od ovih predavanja, od ovog ciklusa predavanja, trebalo bi ovu knjigu imati iz razloga da to mogu ponoviti i opširnije pročitati ovoj knjizi. Što se tiče značenja islamske akide, u općem značenju akida znači čvrsto i nepokolebljivo vjerovanje, bez obzira bilo ono ispravno ili ne. Zato imamo akidu, odnosno akidom nazivamo svako vjerovanje, pa makar ono bilo neispravno, makar to bila zabuda. Zato imamo akida, akida ili vjerovanje, e, reč, recimo kršćana, koji vjeruju u trojstvo. A znamo da je po islamskom učenju trojstvo zabuda, čista zabuda. E, islamsko vjerovanje ili teomid ili vahdanijet, vjerovanje u lahu jednoću također nazivamo akidom a to je akida koja je ispravna, koja je utemeljena na istini. I to je ključna razlika između islamskog vjerovanja, islamske akide i drugih vjerovanja u kojima se može ponešto naći istine, a mogu sva biti, znači u cijelosti mogu biti zavuta. Znači to je e, značenje, opće značenje riječi akida, vjerovanje, čvrsto vjerovanje, odnosno nepokolebljivo vjerovanje. Kada u nešto čvrsto vjerujemo, pa čak i, i ako to ne vidimo, znači ne možemo ga dopušiti svojim osjetilima, to nazivamo akidom. Što se tiče termina islamska akida, o kojoj ću mi ako god da govoriti, to je također nepokolebljivo čvrsto vjerovanje u Allaha, u Allahovo postojanje, da je on stvoritelj, da je on gospodar, da je on jedini Bog, vjerovanje u njegove meleke, znamo ko su meleki, vjerovanju njegove knjige ili kitabe ili Božje objave, vjerovanju njegove poslanike, vjerovanju u sudnji dan i vjerovanje da sve što se događa na svijetu, da se događa s Božjom voljom, da je sve pod njegovom kontrolom, što ne isključuje ljudsku volju i ljudski izbor koji je ovaj ograničen, koji je ograničen, nije apsolutan. Prema tome, kao što vidimo, islamska akida, ili islamsko vjerovanje e, su u stvari vjerovanje u one imanske šarte koji su nama svima poznati. To je temelj islamskog vjerovanja. Vjerovanje u, u pardon, imanske šarte koji su nama svima poznati, koji sam malo prije nabrojao. U islamsku akidu također spadaju druge stvari. Znači, islamska hmm. akida se ne svodi samo na ove imanske šarte, spadaju i sva temeljna vjerska načela, koja su potvrđena prije svega časnim Koranom, a nisu sadržana ovih šest imanskih šarta, i koja su potvrđena i utemeljena, znači u poslanikovom sunnetu, autentičnom poslanikovom sunnetu, sahih sunnetu i džmaom islamskih učenjaka. Znači i druge stvari, mimo ovih šest imanskih šarta, spadaju u akidu islamsko vjerovanje, a ponovit ću, kažem, to su sve one stvari, temeljna, temeljna E, vjerska načela oko koji nema razilaženja među islamskim učenjacima potvrđena su časnim Kur'anom, vjerodostojnim, autentičnim poslanikovim sunnetom i džmaom, odnosno konsenzusom islamskih učenjaka. Također u sastavni dio islamske akide spada i potpuna predanost Allahu u njegovoj znači presudi, njegovom hukmu, u njegovom određenju, onoga, onome što nam odredi, u njegovom vjerozakonu ili šerijetu, kao i pokornost njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi sallam. Znači sve ove stvari spadaju u akide, u islamsko vjerovanje. Što se tiče same tematike akajske nauke, inače e, među muslimanima od prvih stoljeća razvijela se posebna nauka, koja se naziva akaidska nauka, a bavi se pitanjem vjerovanja, onoga o čemu govorimo večeras. Imamo i fiksku nauku, nauku koja se bavi pravnim propisima, imamo hadijsku nauku posebno koja se bavi hadijsom poslanikovim sa svim njegovim aspektima, tako imamo i akaidsku ili akaidske nauke koje se bave izučavanjem svega ovoga što smo večeras spomenuli. Od vjerovanja Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovih meleka, poslanika, sudnjeg dana, kitaba i tako dalje. Prema definiciji ehlu sunnete od džemaata, napominjem ovaj ću termin kasnije objasniti, akida je nauka koja se bavi proučavanjem prije svega teuhida. Teuhida, odnosno Allahove jednoći. To je ključna i osnovna tema kojom se bavi akajska nauka. Proučavanjem teuhida, Allahove jednoće, sa svim njegovim aspektima. Zatim osnovama imana, islama i skrivenog gajib svijeta. Iskriveni, odnosno gajib svijet, u koji spadaju imanski šarti. Znači, i on spada u osnovna pitanja i osnovnu tematiku kojom se bavi akajska nauka. Akajska nauka se bavi izučavanjem Allahovog određenja kadera koji je također vezan za naš svakodnevni život i od kojeg neke stvari možemo i dokučiti i razumjeti. Kao i svi drugi pitanja vezani za islamsku akidu, a što je potvrđeno konsenzusom ili džmaom Selefu Saliha, ispravnih prethodnika naši, kao što, je, kao što su zauzimanje određenog stava prema nevjernicima, prema ateistima, prema nemuslimanima, prema ostalim religijama, prema zabludjelim sektama i prema svim destruktivnim učenjima, ideologijama. Znači i to spada u akidu. Islamski učenjaci se time bavili i to svrstali u akajsku nauku i znači akajsku nauku odredila se bavi ovim pitanjima. Kako, kakav odnos imati prema e, pripadnicima drugih religija, prema ateistima, znači nevjednicima, i prema različitim sektama koje se, koje se pojavile, odnosno koje su nastale među samim muslimanima i drugim destruktivnim učenjima kao što, je, kao što su ideologije zabludile, parksizam, komunizam i tako dalje. E sada smo došli do one složenice koja je također značajna, koja se često spominje Ehlu Sunne, Ehlu Sunne, Vel i koju možemo naći u knjigama ovog vremena, odnosno posljeratnog vremena. I zato je bitno da znamo i razumijemo. Mi često kažemo da smo sedbenici sunneta i džemata ili da smo pripadnici sunneta ili džemata, pa bi toga trebalo, bilo bi korisno i značajno znati što znači ova složenica. Termin, počet ćemo termina sunnet. Znači termin sunnet u jezičkom smislu označava put, pravac, praksu, vladanje, Znači sunet je put, nečiji put, pravac, praksa nečija, vladani nečiji, bez obzira bilo ono dobro ili loše. Bez obzira bilo utemeljeno na istini ili neistini. Zato možemo kazati i za, i za griješnike da imaju svoj sunet. Sunet griješenja i zablude i tako dalje. Za ne, nevjednike možemo kazati da imaju svoj sunet, svoj put, pravac, svoje vladanje. I za sve druge zabludile i pojedince skupine možemo kazati da imaju svoj sunnet, odnosno pravac i put. A u znači, terminološkom značenju sunnet predstavlja put i pravac i uputu na koje je bio Muhammed alihi salatu wasalam i njegove ashabi i po pitanju znanja, po pitanju vjerovanja, po pitanju riječi i djelanja. Znači u terminološkom ovo je značenje sunneta, to je bio put, pravac, uputa, praksa na kojoj je bio Muhammed Ali Sallahu Sallam, njegove ashabi po pitanju znanja, vjerovanja, riječi i dijela. I ovo dobro trebamo zapamtiti. To je što se tiče sunneta. Vidimo šta se znači riječ džemat. Pojam džemat u jezičkom smislu označava zajednicu skupinu. To kažemo džemat, to u naš, taj, taj riječ arapskog porijekla i našla je znači mjesto i u našem jeziku, pa se kaže džemat, zajednica, skupina, znači o, određena skupina ljudi. A što se tiče ovoj složenci Ehlu Sunna el Džema, kod učenjaka kajinske nauke, el Džema se odnosi na Selef, odnosno prvu generaciju ili prve generacije ovoga ummeta, među koje spadaju, znači mimo poslanika ali i salatu wasalam, spadaju ashabi i tabi'ini. I svi imami, učenjaci koji su slijedili njihov put, koji slijedili njihov put i svi ostali muslimani koji slijede put ashaba, odnosno prvi generacija muslimana i učenjaka koji su slijedili njihov put do sudnjeg dana. Znači u ehlu sunnetul džemat spadaju znači svi oni koji slijede put prvih generacija muslimana, ashaba i tebeina i časnih islamskih učenjaka velikana do sudnjega dana. A zajednička karakteristika za sve njih u svim vremenima i svim mjestima, bez obzira jeli, gdje živjeli i u koje vrijeme, da su se okupili oko jasne i zajedničke istine, koja je zasnovana na Kur'anu i na sunnetu. Znači oni su uspjeli, bez obzira što su živjeli u različitim vremenima i mjestima, uspjeli su ko sebe objediniti zajedničke karakteristike, zajedničke osobine, zbog čega? Zbog toga što su uzimali iz istih izbora. Svoju vjeru, svoju akidu su crpili iz istih izbora. I to je logično da tako bude, da imaju isto ugledanje, isto vjerovanje, iako se, iako se nikada nisu ni seli, ni vidjeli, Međutim, učili su i crpili svoju akidu, svoje vjerovanje, svoj život, koncept svog života iz dva osnovna i glavna izvora općenito i akide i islama, to su Kur'an i sunnet. Prema tome, ehlu sunnet vel džemaat su sljedbenici sunneta i džemaata, odnosno oni koji slijede put ili ono na čemu je bio Allah poslanih sallallahu alaihi sallam, njegove ashabi, i oni se čvrsto pridržavaju vjerovjesničke prakse u svim segmentima svoga života, znači vjerovjesničke prakse koja je potvrđena autentičnim predajama, a među njih također spadaju i ashabi i njihovi savremenici, tabijini i, ovaj, i njihovi jeli, sedminici, odnosno savremenici, također i imami koji su slijedili taj put, odnosno koji su uzeli za izvore svoga kideta, Kur'an i sunneta i sve one koji slijedi i koji će slijediti do sunnjega dana. Znači to su sljedbenici, sljedbenici sunneta i džemata, odnosno ehlu sunnet vol džemata. Kada je u pitanju ova izraz, znači on je nastao u vremenu kada su se pojavila eh, razna sektašenja u islamskom umetu, Znači ovaj izraz nije bio poznat u početku, nego je poznat kasnije, u kasnijim znači, stoljećima, kada su u islamskom umetu pojavile razne sekte sekte zabludile koji su počele da, da o, ovaj, odstupaju od ovih osnovnih izvora, počele su da uvode svakakva vjerovanja, to nisu temeljene na istini. I onda oni koji su slijedili Kur'an i Sunne da bi zaštitili, da bi se neki način, na neki način <clears throat> razlikovali od njih, nazvali su se Ehlu Sunnet wal Džemaat, sedbenik Sunneta i Džemaata. Inače, sedbenike Sunneta i Džemaata, oni se nazivaju i drugim imenima, samo radi raspoznavanja, ne radi toga da bi da su ovaj, htjeli kadati kako su pobožniji i bogobojazniji od drugih, nego samo radi razlikovanja i ovaj, pravog puta, pravog puta istine od, od zavlude i sektašenja. Poznaci kao sljedbenici sunneta. Samo neka se kaže sljedbenici sunneta, ehlu sunne, pog toga što slijede poslanikovu praksu i praksu prvih generacija muslimana također se zovu Selefu Sali, znači to je također izraz za sredbenike suneta i džemata, to su ispravni prethodnici. Oni koji slijede znači, put ispravnih prethodnika, nazivaju se Jehlu Efe, odnosno sredbenici predanja, koji svoju vjeru, svoju akidu prije svega temelje na vjerodosnovim predanjima, ne samo e, od poslanika ili svatvrsa, nego i od ashaba koji su prva karika u tumačenju vjere i prenošenju vjere do nas, nakon poslanika ali Islava Hrsana, pa i drugi generacija učenjaka koji su, koji imaju svoje predanja, znači o tumačenju vjere i o tumačenju akideta, nazivaju se Jehlul Hadid, sedben iz hadisa, zbog toga što prvenstveno u, znači, temeljima svoje vjere usmaju hadis, prihvataju hadis, ne odbacivaju ga, kao što su to, znači, razne neke grupacije među muslimanima koji su uzeli samo Kur'an za, za izvor objave, za izvor Islama, a sunet su odbacili, ubacujući sumnju sunetu, njegovu vjerodostojnost. Nažalost, podlegli su e, pokušajima neprijatelja Islama i orientalista koji su htjeli da, da ubaci šubhe u sunetu, njegovu autentičnost, vjerodostojnost i tako da sruše vjeru. Bez suneta, bez posanikovog tumačenja, bez sunete kao drugog izvora islama nemoguće razumjeti i spoznati ni Kur'an ni islam i nemoguće ga prakticirati u svakodnevnom životu. Znači, ehlul hadis potječe otuda što oni primataju hadise Allaho poslanika ali salatu wasalam, prenose te hadise, čuvaju ih od zaborava, proučavaju ih, podučavaju njima druge i sprovode u praksi u svim segmentima života. Po tome se zovu ehlul hadis ili sredbenici hadisa. Također se nazivaju al-firkatu nađe ili spašena skupina, jer su spašeni od raznovrsnih zala i zabluda na ovom svijetu, baš zbog toga što su uzeli Kur'an i Sunnet svoje izvore, a nisu uzeli ljudske prohtjeve, hirove, ljudska proizvoljna tumačenja i tako dalje. A na onom svijetu će biti spašeni od džehendemske vatre, zbog toga što su bili na putu, na kojem je bio poslanika ili salatu wasalam i prve generacije muslimana. To je najsigurniji put nisu skretali, nisu ovaj, bili radoznali pa tamo hodali po nekim putićima i puteljcima i tako zalute. Nego se čvrsto držali tog puta koji je jasan, znači u svim svojim temeljima i jasan načelima i tako su spašeni i na ovome i na onome svijetu. I također se nazivaju i ta ifetul mesure ili pobjednička skupina, ona skupina koja je od Allaha pomognuta, a onaj ko od Allaha pomognut, on je bez sumnje pobjednik. Znači u svome, u svome životu, u borbi za istinu, u borbi znači na Allahom putu, oni su pomognuti od Allaha, a onaj ko je pomognut, on je sigurno pobjednik. Znači kod muslimana, kod prvih generacija muslimana, i kasnije, znači ustaljena terminologija za islamsko vjerovanje akida ili akvajt. Akida ili akvajt. Postoje druga, drugi nazivi za akajsku nauku koje su, koji su došli sa strane, a koji su neprihvatljivi za, za nas muslimane. Pa imamo pita, imamo e, termin ilmul kelam ili skolastička teologija. I taj termin je poznat kod muslimana i on je znači u upotrebi bio i danas dan je u upotrebi. Međutim, e, najviše je raširen kod e, Mu'tezila je Šarija kao i drugi koji su privrženi njihovom učenju, ili Burkelam ili skolastička teologija, na čemu se temelji skolastička teologija? Temelji se na tome e, da je razum prva, znači, e, prva stanica ili prva stepenca spoznaje. Sve se podvr podvrgava ljudskom razumu. I u tome je ključna greška, e, ključna greška skolastičke teologije sve se mora podvrnuti razumu i sve se mora opravdati razumom. To je greška. Jer, vidjet ćemo kasnije, i ovaj Ilmu Kelam je utemeljen u stvari na jednom filozofskom učenju koje je preuzeto starih Grka Hindusa i naravno sve te primjese i zabude donešene su sa Ilmu Kelamom i e, nastankom Ilmu Kelama među muslimarima i tom skolastičkom teologijom nastale su razne sekte. Dok se to pojavilo, počelo se filozofirati neuzbila o Bogu, o tim e, stvarima gajba, i onda ljudski razum, on nema svojih granica, ako nije vođen, znači, Kur'anom i Sunnetom, i dolazi do raznih zabuda, do raznih učenja i tako dalje. Dok je izvor tevhida, izvor Allahu jednoće i akajda kod muslimana, Božje objema. Nije razum. Ne možemo podvrgnuti stvari gajba koji su našem razumu ovaj, nedokućive, stvari koje, koje mi ne vidimo, ne, ne možemo dokućiti svojim čulima, ne možemo podvignuti razumom. Razum. Jer razum mnoge stvari ne može dokućiti. I nismo neobavezni da ih dokućimo razumom. Znači, osnovi skolastička teologija je zasnovana na sumnji. Prvo se počinje od sumnji. Kažu, mi sumnjamo pa trebamo to dokazati sad. Razum je drugim argumentima. U, u Koranu, pardon, u, kod muslimara u islamu, u osnovnim izvorima nije tako. Mi ne sumnjamo, mi prvo vjerujemo čvrsto i ubijeđeni smo. Bez obzira što neke stvari ne možemo dokućiti razumno ako u pitanju garib. I kasnije, znači, ako to dokažemo i ovaj, povežemo razumski, to je još znači, bolje. Nasuprot e, njoj temi svoje temelje gradi na znanju, pouzdanosti i vjerovanju. Znači, mi vjerujemo samo ono za što imamo znanje, što je pouznano, potvrđeno u Koranu i Sunnetu i to je naše vjerovanje. Također, e, koristi se naziv felsefe ili filozofija, koristi se naziv za islamsko vjerovanje kod nekih grupacija, ovo je još jedan od neprihvatljivih termina kojim se oslovljava kajska nauka, jer filozofija je tvoravina iluziji, duhovnih vizija i praznovjednih koncepcija. Također imamo treću treći naziv to je tesaluf ili sufizam, misticizam. I ovaj naziv se kod nekih pojedinih sufijskih, znači tarikata koristi kao e, naziv za akajsku nauku, također se koristi kod filozofa i orientalista, i oslovljavanje akide ili akajske nauke ovim imenom, tesaluf, je neosnovano, jer se inače tesaluf temelji na mističkim izletima iz stvarnosti u kojoj živimo i njihovim dogmatičkim praznovjerima. Imamo termin i ilahijat ili teologija i ovaj izraz je prisutan kod skolastičara, orientalista i filozofa kao takav koristi se na zapadnim univerzitetima u okviru ocijeka za teološke nauke. I ovaj izraz je neprihvatljiv jer je to izraz e, koji, koji koriste sedbenici e, kršćanstva. Imamo također metafizika, nauka od nadprirodnom, to je također filozofska disciplina koja raspravlja o onome što prelazi ljudska iskustva i principe svega, svega postojećeg na ovome svijetu. Znači i to je neprihvatljivo za akajsku nauku. Prema tome, svaki drugi naziv, mimo akajda, je pogrešan i neprihvatljiv. Važno je na kraju spomenuti kada u pitanju uh, akida ehli sunneta od džemata, da ne smijemo miješati pitanja akide i fikha. Kada u pitanju akida, njeni principi, temelji, oni su nepromjenljivi. I njih crpimo direktno, znači iz Božje objave, Allahove objave, crpimo ih iz vjerodostojnih i autentičnih hadisa poslanika ili svatosti. I ne možemo, znači pitanje gajba, pitanje imanskih šata, pitanja kide, ona se ne mijenjaju. Ne možemo kazati za jedno vrijeme da postoji meleki, a za drugo da ne postoji. Ili da imamo u jednom vremenu ovakvo vjerovanje u Allah subhanahu wa ta'ala, a drugo zbog promjene okolnosti svega imamo drugačije vjerovanje. To se ne mijenja. Pitanja kide su nepromjenjiva. Znači ona pitanja oko, oko, oko, oko koji postoji konsenzus, odnosno ne postoji nikako razilaženje. I po tom pitanju e, muslimani sebe nazivaju ehlu sunnet u al džemaat, sljedbenici sunneta i džemaat. Dok je pitanje fika nešto drugo. Pitanje fika, e, e, fik je promjenjiv u zavisnosti od vremena i okolnosti. Zato što ne postoje znači određene stvari, određeni propisi koji se mogu mijenjati s promjenom vremena i okolnosti. Naravno, u fiku postoje konstante, one, one stvari koje su nepromjenjive, koje se ne mogu mijenjati, a sam fik je produkt ljudske misli koji, koji se crpi iz izvora Kur'ane Sunneta. Naravno, kada, kada su pitanju obredi, koji su dio islamskog fikha, a na neki način dio akide, kao što je namaz, po, zekat, hač, u temelju oni su nepromjenjivi. Ne možemo kazati, sad se posti uh, u ovom 21. vijeku 15 dana, pošto su druga vremena. Ne, posti se mjesec dana, mjesec Ramazan. Ili kazati da se ne ide, da se ovaj, u 21. vijeku ne mora ići na hađu meku, pošto imaju druga svetište, sveta mjesta koja su muslimani proglasili svetim. I to je znači neprihvatljivo. Međutim, po pitanju nekih sporednih E, propisa i normi koja su vezana za, za namaz, za pol, za zekat i hađ, ona su promijenjena. Mogu se mijenjati vremenom, vremenom znači e, kao što je pitanje načina recimo, kao što je pitanje načina i metoda utvrđivanja nekih sporednih fikskih propisa. A o tome ćemo drugom prilikom. Kada u pitanju e, razum, ljudski razum, on ima svoje mjesto u islamu. Nije za odbaciti. Ne prihvata mi sve onako da ne razmišljamo o tome. Jeli? Međutim, kada je u pitanju akida, ljudski razum nema puno mjesta u pitanjima gajba. I vrlo često neke stvari ne možemo dokućiti, ali onako prihvatamo jer su potvrđene Koranom i Sunnetom. Inače, poznata jedna izreka Alije radijallahu anhu, kada kaže kada bi se sva vjera temeljena na logici, onda bi bilo logično da se mes uzima po donjem dijelu stopala nepogodniju. Znači ovo je jedan dokaz da se ne može u svemu vjeri posebno stvarima kajda uzmati logika, kao što je to ovaj, kao što to zastupaju neki, da ne kažem neke sekte, neki pojedinci, da se sve mora logikom, razumom ovaj, dokučiti, ovaj, objasniti i tako dalje. Jer ovaj ova izreka Ali je radi Alamu koji je koji spada među ashabe, oni koji su živjeli s poslanikom Ali i Salatu Veselam, onaj koji je bio jedan od najodabranija ashaba, vidimo znači da po njegovoj izreci, kad bi se sva vjera temeljena na logici, onda bi bilo logično da se mes uzima po donjem dijelu stopa, a ne po gornjem, jer donji dio se prlja. Znači, u, u Akajdu e, osnova nije razum, osnova je objema. Osnova je objava, odnosno osnovni izvori su Kur'an i Sunnet. Σωστή